DJ Matt D e o brabo tem nome. O que eu quero é ser feliz. E o pobre cada vez mais pobre se fez. E o rico nas custas do pobre, sua riqueza se fez. Que a igualdade um dia não seja utopia. Pega a visão na homenagem aos relíquias DJ Matt. No toque deste som. A favela vence quando nós canta, esse é o dom. Já disse a Tati, boladona, boladona. Sem time pra perreco, nós é chefe, nós é dona. É que você me adora, que me acha foda. mandas e eu te digo logo quem tu és. É assim que é, é. é, é. Me diga com quem tu andas e eu te digo logo quem tu és. Que quem tá passando é o bonde. Se ficar de causada, tu vai ver. Não vi do nada, sou morena, de quebrada, respeitada, que sem medo bota a cara pra vencer. Vrá! Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Tô viajando só de passagem. Quem sabe ainda sou uma garotinha. Tenta entrar na é minha que tu vai se arrepender. Não adianta que o bonde das minas levanta a poeira. Levanta a poeira tu tá maluco, respeita as moça Brota do zero, patente alta Brisa nas meninas de quebrada Brisa nas meninas de quebrada Tu tá maluco, respeita as moça Brota do zero, patente alta Brisa nas meninas de quebrada yeah. Mundo é Tá tudo me gorando. Os meus traços é de índia e a bunda de africana. Sou tão louca que às vezes fica até meio engraçada. Fumo teca e quando eu caio, fumo deitada. Big, big, big, big, big, big ban. O meu rabo é tão big que eu postei no Instagram. Big, big, big, big, big, big ban. O meu rabo é tão big que eu postei no Instagram. Nós leva a vida. Você sabe que já me perdeu, não quero saber de nada. Agora quem não quer mais sou eu. Você me vira a cabeça, me tira do sério. E quando eu padeço, você me destrói. E depois reconstrói o império. Nós tira onda, nós tá na moda. E o comentário é que o nosso bonde é foda. Nosso bonde é foda. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Down, down, down, down, down, down, down, down. tiro escolar escolaste, mostro que mando papo. Trago o meu dom na mão pra tu ver o talento nato. Te mantenho aqui perto só pra tu ver o progresso. Quer de ver uma mulher no alto do. Alto. Me deixa. Que hoje eu tô de bobeira. Agora tá fluindo desse lado. Agora altura o sul e me respeita. Oportunidade é o que nos falta. Talento tem de sobra, só não há alguém que exalta. Viramos um jogo, lutamos um pouco. Chegamos no topo e até aqui. Só tenho fé que isso tende a subir. Ninguém segura, aceita. Respeita a favela, lá, lá, e, e, e. Respeita a favela, lá, lá. Nós não usa tamanquinho, usa Nike de mola. No funk representando, hoje fazendo história. No funk representando, hoje fazendo história. Valeu a pena, é, Valeu a pena, é. conduta, bota fé no valor que nós tem. Aonde nós chegou, buscando a verdade, o caminho é persistir. Estamos em toda parte, a meta não é desistir. Na quebrada, na sata, em todo canto, tamo aí. Tamo aí. Bem pior que eu, você que fala da minha vida, mas não desacredita, não suportaria. sorriso da minha coroa é o que importa e tu chora. Chora que chora, novinho chora. Hoje nós anda na moda. No set do relíquia as meninas desenrola. Andaria, we always love you. Quebro meu, quebro meu, quebro meu barraco. De quebrada em quebrada, de ladeira em ladeira. Segura mais uma debochada, hoje eu tô chapada, vou zoar a noite inteira. Então late que eu tô passando, vai bater acima, tô gostando. Não adianta, de qualquer forma eu esculacho. Quadradinho de quatro, eu mando, eu faço. Traz a luxúria pra mim, eu sei que tu me ama. Mulher do poder, dama de vermelho. É assim que me chama pra mim. Eu sei que tu me ama. Mulher do poder, dama de vermelho. É assim que me chama. Eu sento rebolando, chamando seu nome. Subo te olhando e te provocando. Fica à vontade, hoje é no meu nome. A braba sou eu, sou eu que tô bancando. Caralho, bateu uma onda forte. Tô com meu bonde pesado, privado, tomando siroque eu tô solteiro e ninguém vai me segurar. Baba, baby, baby, baba, olha o que você perdeu. Criança cresceu, o terror sou eu. Não preciso de status de ladrão pra ganhar respeito e admiração. Você vale o que tem, o que vale pra mim é as notas de 100. Vou pro rolê, vou de mil e cem. Se o olho grande vir, não vai ter pra ninguém. E no one, no one, no one Homenagem aos relíquias Pega a dica, mete de no toque desse som No one, no one, no one Ei, ei, ei pedir. É necessário acreditar que o sonho é possível, que o céu é o limite e você é imbatível. Burguesinha, burguesinha, burguesinha. Se assim nunca sair da bota e pra lutar nunca vai passar de nível. Enquanto as publi vai bancando marrom, a agenda vai tá lotada, baile até de manhã. Eu tive a habilidade de fazer história triste virar superação, então respeita a Nida. Ei, senhorita, não sei se você acredita. Eu tô gastando e pagando a vista, invicta a bailarina, ela é tão linda, ela não anda, ela desfila. Maloqueira é capa de revista, beautiful like diamonds in the sky. Só não baba, que eu sou a mais braba. Tacando a rap, sou beautiful, respeitar melhor do Dubai. Não baba.